عليكم اختي العزيزه بتول سلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله شلونك شو اخبارك الحمد لله زينه زينه الحمد لله ياكو ماكو شكرا لله شكرا لله مشي شكرا لله شكو ماكو اشو ماكو اشو ماكو <laughs> من هستم <laughs> انا موجود <laughs> انت ماكو الحمد لله خوبم خوبي زينة الحمد لله عساش دائما <laughs> زينة عساش دائما بخير طب اه، مثلا انا اه، از اه، مثلا از يك بده بشمر بعراقي كم الان واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة يعني سبعة تسعة سبعة ثمانية أفت هاش اه سب... سبعة ثمانية آه، تسعة عشر عشر تسعة عشرة تسعة عشرة عشرة عليك كان ندرس افرين افرين بالسيارة علي طب مثلا أنا ميخون بقم سيب زميني رايت بقم اريد اريد أريد بوتيتا مثلا من سیب زمینی میخوام سیب زمینی میخوام خب غیر چی داریم غیر سیب یعنی چی تماتا یعنی گوجه فرنگی آفرین دیگه چی داریم مثلا تفاحات میشه سیب جزر هویج مثلا میگی من مثلا میگی من چند کیلو چیز میخوام پنج کیلو مثلا سیب میخوام مثلا میگیم عرید تفاهات نه عرید خمس تفاحات کاملا دوست افرین عالی عالی عالی اريد خمس تفاحات یعنی یعنی شي شد الان اريد خمس تفاحات یعنی یعنی ما 5 كيلو سيب ميخا لا فقط عدد كنا قلتي اريد خمس كيلوات اه كم اري اري فقط كيلو عدد بله. بعد میگفتم کیلو 5 تا سیب میخوام آره کاملا درسته بله بله بله خب برای هندوانه چی میشه هندوانه ارید مثلا اسمانیا كيلو و گیاد ثمان كيلوات من ثمان كيلوات رجي ثمان كيلوات رقي ثمان كيلوات رجيات عفرين رجي رجي يعني شي هندوانة هندوانة عفرين طب بس انا قر آه، ميخائيلان بري ببازار براي اريد فرش فاركونيد فشي بيجيد نجيم آه أني أريد للسوق آه علامود أنا أريد أروح خمبرا أن أن أريد أروح أرى أرى أروح للسوق علامود آه اشتري أفرين أنا مود أشتري فراش أه من أدرس عليه آه، عليه آه، أنا أريد أروح للسوق على مود أشتري فراش آفرین خیلی خیلی عالی سلامت خب. باشی اگر میخوای الان با دخترتون حرف بزنید باید چه کار کنید باید چی بگید الان با دخترتون مثلا بهش بگو مثلا دختر عشقم یا هر چی. دخترم دختر میگیم بنتی حبیبتی آفرین بنتی حبیبتی زینه عالی زینه شلونك شكو ماكو افرین افرين عشو ماكو وينك عالي خیلی عالی خیلی عالی خب یعنی به فارسی چی گفتی الان گفتم سلام دختر عشقم علی حالا چطور خوبی کجایی چرا نیستی چرا نمیای عالی بيت خيلي خيلي افتخار من كلامك خيلي خيلي خيلي باش خايلي خايلي علي آلي خوارا عزيزا بسيار علي باتور جون خايلي آلي خب مثلا اگر رابطه مثلا بدرب بزرگتون بدرب شون میخوای الان مراجع به ایشون صحبت کنید باید چی بگید هر چی بزنید میان بلهجه عراقی پدر بزرگم آره آه پدر بزرگم آنی آنی پدر بزرگم جدی آنی جدی جدی للبیت نه اینجوری نمیشه آمد چی میشه آمد اجه آمد اجه آ آنی جدی بیت للبيت عالی عالی جدی جدي اجى للبيت خيلي خيلي عالی خب فارسی چی میشه الان آنی جدی اجه بیت پدر بزرگ من به خانه ما من ما آمد عالی من آمد درسته آفرین آفرین خب اگر مثلا جد خوب بود با مخاطب مخاطبه مؤنث باید چی بگید مثلا راجب راجب احوال جدك راجب احوال پدر بزرگشون خوب الان بپرس آها آه, جدی اشلونج جدیچ جدیچ یعنی اشلونج پدر بزرگم جدیچ یعنی آره. پدر بزرگ تو هم براي مخاطبه جدي شلونك؟ جدك شلونه؟ جدك شلونه؟ زين افرين شو كار ميكونن میشه شي چی سوی چی سوی چی آها چی يسوي زين چی يسوي افرين شكو ماكو علي علي خيلي علي دیگه چیزی بزنم نمیرسه شما بگید <laughs> خیلی عالی خب انت الان كند جمله ساختي مثلا جملتك كساختي مثلا آه. برای مثلا باش الان زیاد ساختم الان میگم خیلی عالی نوشتم اه، هازی اختی تورید اشتری اگلاس رخیص رخیص آها تريد تشتري اگلاس رخيص دوباره بگو آره اه، هازی اختي تريد اشتري اگلاس رخيص عالی یعنی چیه به فارسی چی میشه یعنی خواهرم میخواد یک لیوان گرون نه رخیص آره، نه ارزون بخره ارزون ارزون بخره درسته عالی معنیش ننوشتم برای همین اشتباه گفتم هازی اختی تری تشتری اگلاس غالی احسنت یعنی چیه؟ یعنی خواهرم میخواد یک لیوان گران بخره افرین آفرین خب، دیگه چی ساختی دیگه هازی از صبح غالی یعنی چیه یعنی این لباس گران است درسته هازی اگلاس رخیص هذا گلاس رخیص بلي يعني چیه این لیوان گران است نه رخیص بر... ای... برعکس گیرون رخیص برعکس گیرون این لیوان ارزان است ببخشید اشتباه رخیص یعنی ارزون ارزان است گیرون نیست آره. اگر گفتی غالی آره آره. غالی میشه هذه اخوی تريد تشتری اگلاس غالی هذا هذه اختي اگر گفتی نه اخوی اخوی باید بگید هذا هذا اخوی آه ها نوشتم هازه ولی اینجوری خونده <laughs> اینجوری خونده <laughs> هازه اخوی تريد تشتری اگلاس غالی يريد نه تريد يريد هذا اخوي يريد يريد هذا اخوي يريد أه. يشتري جلاس قب ارزون یا گیرون آها برادرم میخواد این لیوان گران بخرد بس باید بگید غالی گلاس غالی نوشتم غالی کاملا درسته درست نوشتی بله خیلی عالی دیگه چه اینم نوشتم بله. ارید لون اخضر احسن رنگ سبز میخوام آلی خیلی آلی بسیار آلی دوست دارم میشه چی؟ احب دوست دارم احب احب ارید لون اخضر احب نه ال... یا ارید احب لون اخضر احب لون اخضر یا مثلا ارید احب لون اخضر, لون أخضر احبه اها طب دقيقه شي ساختي اه اريد لون اخضر احبه افرين اريد لون اخضر احبه دیگه چی هست دیگه تفضلی اختی العزیز چی فرمودی خواهر عزیزم بفرمایید خواهر عزیزم بفرما بله فضل اختي العزیزه فضل اختی العزیزه بفرمایید خواهر عزیزم تفضلي اختي العزيزه بفرمایید للبيت تفضلي للبيت اه للبيت نه يعني نه نوشته تعال فيا تعال فيا آه. تعال تعال تعال براي شيء براي مخاطبه اختي براي مخاطبه العزيزه بلي براي مخاطبه مؤنث اختي العزيزه تعالي للبيت اختي العزيزه تعالي البيت تعالي البيت لان درسته تعالي للبيت للبيت دیگه هست؟ خب اینو نوشتم عالی کار خوبی کردی خیلی خیلی عالی بهت خیلی افتخار میکنم خواهر عزیزم خیلی افتخار میکنم سلامت باشی دست گلت درد نکنه خیلی خب. عالی بود سلامت باشی یه یه جمله دیگه بگم بله حتما بفرما ها هذه بنتي آزاده ترو للسوق عالی یعنی چیه دخترم آزاده داره به بازار میره دقیقا ولی به شکل دقیق تر چون از هادی استفاده کردی یعنی این هادی یعنی این یعنی این دخترم این این بشكل شکل تر چون از از لفظ هادی استفاده کردی داخل این جمله این دخترم آزاده داره به بازار میده کاملا درسته <laughs> درست گفتی بله بشكل دقيق دار رقوفتي دار علي تلقيت شي أه، ساختي هذه نعم بنتي العزيزة أه، شلونك عمك عمك شلون عمك يعني عموية شلون عمك عموية تو تيتورة نان عمه چی یعنی عموی تو چی تاره؟ اون چی وقتی میخوای از چی استفاده کنید یعنی برای چی برای مخاطبه مفرد مؤنث نان عمه خب الان این من ازش پرسیدم گفت کنم عموی تو چطوره عمو عمو عموی تو چطوره بله دقیقا عمه چی شلونه بنت العزیزه عمه چی اللي میشه خب، بازا بنویسمش بفرما بنتی العزیزه امچ امچش شلونه امچ بله امچ شلونه شلونه شلونه شلونه خواه خواه نوشت بله دیگه چه هست؟ دیگه م... یه جمله دیگه بسازم بفرما ذره سب کن بعضی جملاتی که نوشتم بله رو ننوشتم خب مثلا عرید روح یا حفیدج نشتری تفاهات خوب. خب یواش واش. باید بدین یه لفظ لفظ خب الان عرید چی میشه اريد اريد مش ميخا درسته اروح چیه برم کاملا دروسته بعدي اروح چی نوشتی ديا ويا يعني با ويا. با با ويا يعني با با ويا كي ويا كي دقيقا افيدك افيد يعني شي بدون بدون تشي یعنی یعنی حفيدي چه یعنی نوه میشه نوه نوه افرین نوه چون الان حفید به اضافه چه حفیدج خب حفیده چی شد الان نوه دختر تو نوه دختر تو نوه دختر تو درسته میشه آره آره خب کجا باید برید الان نشتری للسوق روح للسوق بریم بازار بریم بازار خب باید چیکار کنیم نشتری للسوق توفا خب باید چیکار کنی نه میخوایم بریم بازار سیب سیب بخریم با نوه دخترتون میخوام برم بازار سیب بخرم سیب بخریم کاملا درست اینجوری شد آفرین دیدی خیلی آسانه خیلی خیلی آسانه و خیلی قشنگه کارت خیلی عالی بود من بهت خیلی خیلی افتخار میکنم خواهر عزیزم و ازت خیلی ممنونم و خیلی خیلی خیلی بهت خیلی افتخار میکنم زنده زنده باشید باش. ممنونم ازت ممنون ازت سلامت خیلی ممنون خیلی ممنون کافیه بله